NXS Podcast. Veliki pozdrav i dobrodošli ponovo na talase NXS Web Radio podcasta, ovoga puta u još jednu, eh, da kažem, epizodu našeg serijala 1 na 1 gdje pričamo o zanimljivim stvarima vezane za bolji život, psihologiju i tako dalje. Danas ćemo pokriti pa, jednu prilično važnu temu, a to je zašto se smejemo. Svakako nam fali ovih dana dosta smeha, ceo naš život, pogotovo u našoj zemlji, je takav da nekad baš i ne vidimo puno radloga za smeh, ali sad ćemo pogledati koliko je taj smeh bitan e, sa nekoga da kažemo, naučnog aspekta. Ima mnogo naučnih istraživanja o pozitivnom utjecaju smeha na naše zdravlje. Opšte prihvaćeno istraživanje je, na primjer, da se deca smeju između 300 do 400 puta dnevno, dok odrasli to čine znatno manje od 15 do 17 puta kao odrasli mi gubimo sposobnosti da se smijemo praktično. Sve su veće odgovornosti kako odrastamo, a oko nas je sve više ozbiljnijih ljudi koji, sa kojima živimo, sa kojima radimo i koji nas ohrabriju da budemo znatno ozbiljniji. Mogu nas izgrditi zato što se smejemo i zato što smo veselog duha, što dovodi i suzbija naš E, naše prirodno stanje veselosti i samim tim mi se trudimo da se smijemo manje, a to će svakako imati utjecaj i na naše zdravlje. Također, dokazano je da je smeh grupna stvar. Ljudi se generalno redko kad smeju sami. Da bi se smejali, moramo da se osjećamo bezbedno, udobno i slobodno sa ljudima. Mi moramo da osjećamo poverenje i da razvijamo jaču vezu sa osobom ili osobama ako boravimo u grupi. Smeh sam smeh stvara više smeh, Kao povratna sprega, smeh rađija smeh. Lako je smejati se sa našim bršnjacima, na primjer, jer želimo da budemo prihvaćeni, a ne izdvojeni ili drugačiji. Smeh je postao i društvena stvar, mada o tome i ne razmišljamo ukoliko se to samo po sebi ne istakne. Na primjer, ako se dominantan pojedinac, poput šefa ili nekog drugog, smeje, znači nekoj poziciji, ljudi će se zajedno smejati i šaliti zajedno sa njim, bez obzira da li misle da je to stvarno bilo smešno ili ne. Dakle, smeh, smeh poput mnogih drugih ljudskih ponašanja je evoluirao da bude i, možemo slobodno reći, manipulisan. Može se koristiti kao gest pomirenja, umanjujući rizik od sukoba u inače neprijatnoj situaciji, a u još jednom istraživanju primećeno je da smeh funkcioniše i kao socijalan signal što znači da ako se nekome nasmejete, taj neko može da primeti, na primjer ako se muškarac nasmeje ženi, to može znači da mu se ona sviđa, ako ona uzvrati smeh, to znači da je to obostrano i tako dalje. Osim pseudosocijalnih nadražaja, koji dobijamo sa medija, televizija, serija i tako dalje, ljudi imaju i do 30 procenata više šanse da se smeju u društvenom okruženju nego kad su sami. Što znači da ako izađete negdje sa svojim društvom ili bilo gde, kad ste na svadbi ili na nekoj proslavi, ako svi krenu da se smeju, vi ćete svakako smeti i osjećate se mnogo prijatnije nego da ste sami i da upalite da gledate nešto pa sad kao smete se na silu. Emocionalne reakcije mogu biti ograničene na određene oblasti mozga. S druge strane, smeh se, tako kažemo, proizvodi preko mreže koja prolazi kroz mnoge oblasti našeg mozga. Isto tako, niko nas ne može e, nasmejati ukoliko mi ne izaberemo kroz taj delić sekunde i odmah počnemo da se smemo. Znači mozak prepozna to, pošalje signal, automatski krene smeh i isto tako jako teško se zaustavljamo kad krenemo da se smejemo jer moramo sami da prestanemo da se smejemo što je ujedno bilo i kroz jedan eksperiment e, urađeno, objavljeno čak i na YouTube-u, gde je jedna starija osoba dolazila na e, stanicu autobusku i tu je provela određeno vrijeme i pritom se smejala svo vrijeme. I praktično 90% ljudi koji su dolazili na tu stanicu su također počinjali posle izvesnog vremena, makoliko je im to djelovalo čudno, u prvom trenutku su počinjali da se smeju ili osmehuju u tom vremenskom periodu, znači jako zanimljivo zarazanje, što već vjerojatno i znate. Kako smo zreli, naše telo i um doživljavaju promjene kao i naš osjećaj za humor postajemo skloni da se smejemo više temama koje nas stresiraju. Inteligencija je često uključena u razumevanje šala, pa zbog toga e, se naš smisao za humor razvija. Možemo se smejati drugim ljudima i situacijama koje možemo povezivati sa nekim našim ličnim iskustvima. A smisao za humor je obično kod odraslih subtilniji, tolerantniji i manje osuđujući prema drugim ljudima. Izgleda da postajemo svesni da naš smisao za humor se promenio, kao što smo bili svjesni svog odrastanja i da ono što nam izgledalo smešno nekada, sada svakako više nije toliko smešno. Humor se razvija godinama i svaka kultura, da ne kažemo zemlja, stvara neku sobstvenu bazu za isti. Neke stvari su prirodno smešne ljudima tipa u Srbiji, uzet ćemo na primjer šale o policajcima, o Muihasi, što na primjer nekome koje je iz neke druge zemlje, to svakako ne bi bilo toliko smešno kao nama. Šta čini da se mi zapravo smijemo? Da li je smeh slobodan, čest i spontan ili je sasvim suprotno? Ljudi obično spadaju u dve grupe ljudi. Oni koji kažu da se smeju puno ili oni drugi koji kažu da im fali više smeha. Oni koji kažu da se smeju puno, obično to izgovaraju smejući se, uživajući da vide svoj život kroz humor i to se svakako ogleda na njihovom licu. A ona druga grupa, koja kaže da bi voljeli da se smeju više, izgledaju znatno zbiljnije, često zabrinuto, a ponekad i tužno. Biti u stanju da sagledate na život kroz zdrav smisao za humor je definitivno velika prednost. Srećom, mnogi priznaju da nismo u stanju da promenimo mnoge situacije u našem životu u kojima se osjećamo nemoćno, ali također priznaju i da su naučili kroz iskustva da su u stanju da kontrolišu svoj stav prema određenoj situaciji koji svakako menja perspektivu. Zašto je smeh koristan za zdravlje? Vjerojatno ste puno puta čuli i na televiziji i na internetu dosta tekstova da se priča da moramo da budemo optimistični, da pozitivno gledamo, da se smejemo i tako dalje. A ovo su sada znači neki, da kažem, naučno dokazani e, naučno dokazane situacije u kojima e, smeh pomaže i gdje je dokazano da stvarno ima pozitivan utisak, e, uticaj na naše telo. Pa prvo i osnovno je antistres. Smeh predstavlja jedan od najprirodnijih, najboljih najekonomičnijih antistres terapeutskih programa, koji je ujedno i među najlakšim za praktikovanje. Smeh je jedan od najboljih načina za relaksiranje mišića, on ima za posljedicu proširivanje krvnih sudova i bolje snabdevanje krvlju, ekstremiteta i drugih mišića tela. Dobar smeh smanjuje nivo stresnih hormona, epinefrina i kortizola, a za smeh se može reći da predstavlja oblik dinamičke meditacije, odnosno relaksacije. Svakako, na drugoj poziciji jača imunni sistem, također jako bitno. Naš imunni sistem igra najznačajniju ulogu u održavanju dobrog zdravlja i odbrane od infekcija, alergija i drugih bolesti, uključujući i ona najteže. Psihoneuroimunolozi su dokazali da sva negativna emocionalna stanja, kao što su stres, depresija ili strah, slabe imunni sistem našeg tijela i samim tim smanjuju njegove odbrambene kapacitete. Na poziciji broj 3, praktično najbolja aerobik vežba. Korist koju svakako svako može da ima je osjećanje blagostanja. Posle 10 do 15 minuta smeha, pogotovo u jutarnjim časovima, ljudi se osjećaju sveži tokom cijelog dana. Za sada nije baš poznato koji lek daje tako brzo rezultate kao smeh. Razlog za osjećanje blagostanja je taj što prilikom smijanja udišemo više kiselnika, a on se može uporediti i sa bilo kojim drugom vežbom aerobika u svemu, osim u tome što ne treba da nosite nikakve patike, trenerke, ostalo opremu, niti da izlazite bilo gdje da biste to radili. Na našem spisku sljedeći je depresija, stres i psihosomatski poremećaj. Znači također se bori protiv toga. Stres i napetnost savremenog načina života predstavljaju veliko opterećenje i za telo i zum Psihološki poremećaji kao što su stres, depresivnost, razražljivost, nesanica su svakako u, porasti, u porastu u celom svetu. Smeh je pomogao mnogim ljudima koji su smatrali da ne mogu da žive bez antidepresiva i sredstava za umirenje. Sada oni mnogo bolje spavaju, njihova depresivnost je e, redukovana, a ljudi sa suicidnim i autodestruktivnim tendencijama počeli su da žive sa više nade i optimizma. Sljedeće na spisku, visok krvni pritisak. Veliki je broj uzročnika visokog krvnog pritiska i srčanih oboljenja, od koji su najznačajniji naslednost, gojaznost, pušenje i prekomerno uzimanje masti. Ali stres je jedan svakako od glavnih faktora. Smeh definitivno pomaže, kao što smo prethodno već i naveli, da se krvni pritisak smanji i drži u granicama normale jer smanjuje lučenje stresnih hormona i dovodi do puštanja. Eksperimentalno je dokazano da dolazi do pada krvnog pritiska za 10 do 20% posle učestvovanja u 10-minutnoj seanci smeha. Sljedeće na spisku svakako jako bitno, prirodni poništivač bola. Smeh ima kao činjenicu lučenje endorfina u našem telu koji predstavlja prirodnu sredstvo protiv bola. Jedan američki novinar koji je bolovo od neizlečive bolesti kičme koristio je terapiju smehom kada nikakva druga sredstva nisu uspjela da mu pomognu. Ono što će možda se svidjeti posebno kažem, ženskoj populaciji je čini da izgledate mlađi i lepši. Ljudi koji praktikuju različite vežbe za sve mišiće tela, ali Također jedino postoje vežbe koje su specijalno dizajnirane za mišiće lica, a to se to praktikuje samo kroz jogu. Smeh je izvaredna vežba za vaše facijalne mišiće. Ona jača mišiće lica i u celosti poboljšava vaš izraz. Kada se smijete, vaše lice postaje rumeno, zahvaljujući povećanom snabdevanju krvlju što hrani kožu lica i daje rumenilo. Ljudi koji se smeju izgledaju veselije, atraktivnije, a kontrakcijom sužnjih žlezdi tokom smenje dolazi i do pojačanog vlaženja očiju, što im daje blistav i iskričav izgled. I posljednje, na našem spisku, samopouzdanje kroz smeh. Kada se smijete zajedno sa drugima ili na javnom mestu ili u prirodi, to otklanja e, sam stres, na primjer ukoliko ste stidljivi i postajete otvoreniji i posle relativno kratkog perioda postajete znatno društveniji, manje rezervisana osoba, ali i otvorenija. Mislim da smo ovim, pa kažemo, relativno kratkim tekstom uspeli bar na trenutak da vam prezentujemo zašto je smeh bitan i zašto bi trebali više da se smete i da budete pozitivniji i da pokušate, bar sigurno imate određene osobe koje su u vašem okruženju, koje su ovako duhovite, da provodite malo više vremena sa njima i da pokušate taj smeh da pretvorite u nešto pozitivno. Znači ovo su sve, da kažem, naučne metode, nešto što je nauka dokazala, tako da svakako mislim da bi svi trebali ovoga da se pridržavamo. Hvala vam što ste bili sa nama i u ovoj emisiji 1 na 1 gdje smo pričali o smehu, a vi svakako ostanite uz NXS Web Radio. Podcast. Do sljedećeg susreta, veliki pozdrav i čao, čao, čao! NXS Podcast. NXS Podcast.